Kur'an sünnet rehberimiz, canlarımız olsun feda. Gönüllüdür her birimiz, mallarımız olsun feda. Kur'an sünnet rehberimiz, canlarımız olsun feda. Gönüllüdür her birimiz, mallarımız Abbas olsun feda Salih selefin yolunda Selamet vardır sonunda Çıktık bu yola Bismillah Önderimiz Resulullah Salih selefin yolunda Selamet vardır sonunda Çıktık bu yola Bismillah Önderimiz Resulullah Güzel öğüt ve hikmetle Korku değil cesaretle İlim sabır sebat ile Anlarımız olsun feda Güzel öğüt ve hikmetle Korku değil cesaretle ilim sabır sebat ile Anlarımız olsun feda Bidat kalmaz sündürürüz Sünnetlere dündürürüz Davamızı sürdürürüz Şanlarımız olsun feda Bidat kalmaz sündürürüz Sünnetlere döndürürüz, davamızı sürdürürüz. Şallarımız olsun feda, savaş açtık sapkınlığa, yol vermeyiz taşkınlığa, düşmeyiz biz şaşkınlığa. Kanlarımız olsun feda Savaş açtık sapkınlığa Yol vermeyiz taşkınlığa Düşmeyiz biz şaşkınlığa Kanlarımız olsun feda